Ali Tim Jimat punya cerita Kiriman dari Jimatres Joyo Kusumo Desa Wadang, Kecamatan Ngasem Dengan judul Setan Dadah iki dialami mbahku kira-kira taun wolung puluhan. Bengi iku ana seni ketoprak ning desaku. Pas budale bareng-bareng karo tangga-tangga. Bareng lagek budalae wis diwuruhi demit sing wujude dhuwur, tangane dawa-dawa. mbahku menengai ora cerita karo tangga-tanggane. Pas teko panggonan ketoprak, tibake ketoprake wis kawin. Ketoprak estan. kira-kira wis jam 12 bengi mripate Mbah wis ngantuk. Tonggo dijak mulih gak enek sing gelem. Kepeksa ya mulih Maklum jaman semono durung akeh sepeda. Mbahku mlaku kira-kira wis setengah perjalanan. Dikagetke wujud pocong. Sing anjir sak pinggiring wit gedang. Pocong karo lunjak-lunjak karo ngomong. Oh, Julide! atine kuwi uculi pocongku Pak Mudin. Dasare mbahku wong kendel. Pocong iku ora digubris karo simbahku, banjur merusno laku. Teko kula niku kuburan wadang lor, mbahku dikagetke meneh karo wujud bocah bajang. Bocah cilik sirai butak, bocah nyekel dilah oblik. Bocah iku mlaku baring simbahku. Gak pati suwe idep ilang musno kaya kapelan bumi. Sasto Kiriman Joyo Kusumo Jimatres Wadangasem. Judul Pernikahan Campur Paksaan Dukun. Lan Punden Sekarang. dialami guru spiritualku kira-kira tahun 1913. Kabeh jeneng tak samarke ben ora ndadekke fitnah. Sebut wae jenenge guruku Mbah Paijo. Asal mulane kaya mangkene. ibune guruku ngomong kaya ngene Le anakku kowe tak olehno bojo bocah kae ya Emoh Bu aku rung mikir abi karo dene aku ya ora seneng karo bocah wedok kuwi Kowe ora gelem karo bocah wadon iku terus kowe arep golek bojo sing kaya apa Le Guruku meneng wae ora jawab apa-apa Kowe aja ngisin-ngisini aku lho Le Nek kowe sampe ora gelem nikah karo bocah iku, Ojo celok aku ibu. Koroku suwi raiso turu mergo mikir lan sedih antarane lamaran iki ditolak opo diterima. Akhire guruku milih nuruti karpe ibuke tinimbang ora diakoni anak. Sangkating cerita pernikahan wis kelakon. Serajan ngatine guru kuratresno marang bocah wedok iku. malam pertama mestine enak-enak ing anten anyar. Tapi beda karo kisah guruku. Pas turu ae sing wedok mujur ngalor, sing lanang mujur ngidul. Kaya wong satron. Dasare ya padha ora senenge kuwi kelakon dina-dina sak Nek awan guruku poso tirakat nek ngiwiritan. mulai ngertiku ku mertuane krasa yen mantune ora seneng karo anake mertua wedok lanang padha sepakat arep menyang punden wangen nyekar sing panggone ning tengah alas sak kidule desa kumpul saetane desa wadang kedadian aneh mulai teko pas guru kuwiritan tengah wengi kira-kira jam siji bengi ana demit lanang sing jenggoti jembrok marani guruku demit iku banjur ngomong woi sing jenenge paijo nek pancen iya terus kena opo terus kue ki dedemit soko ngendi omahku kono uangen tengah alas aku dikongkon wong gawe kuwi seneng utawa gak marang bojomu yen ora bisa gawe jeneng aku dikon jupuk patimu yen pancene kue mampu buktekno mati lan uripku sing mentokke Gusti Allah ora kowe demit iku banjur meneng sedelok terus banjur jawab yo wis yen pancene kaya mangkono aku tak balik menyang kuangen sakal demit iku ilang pletas Dino dino ijik koyo biasane yang tengah wengi, guruku isih salat wengi lan wiritan ndonga njaluk marang sing kuwasa. Muga-muga nang cepet metu saka keluarga iku utawa pegatan. Salah si jening wengi ana demit cilik kiriman saka dukun bancik. Demit iku banjur marani guruku. Pas guruku lagi wiritan, demit iku aja meneh kok ngomong. lagi nyendak guruku kira-kira jarak rong meter demit iku sambat panas yen ora kuat langsung ilang pletas buh ning diparakne kedadian aneh muncul ning salah sijining wengi pas guruku lagi wiritan ngono demit lanang sing nyedaki guruku meneh. Tapi aneh. Demit iku nggawa asu akeh kaya prajurit sing ngetutke demit lanang iku. Jawabe guruku. Kowe demit saka ngendi? Terus tujuanmu apa kok marani aku? Aku demit saka sekaran punden kandang bubrah sing ditugasno gawe kowe seneng marang bojomu. Yen aku ora bisa gawe seneng kowe, aku dikongkon gawe kue dadi kembang bayang utawa gawe patimu. Guruku menengai orang jawab opo-opo. Demit iku banjur mencelat kontal saasu-asune sing ngetutne iku. atine. Kok iso mencelat bontal? Guruku banjur melengak mengguri. Guruku kaget tiba-tiba wujudan jin lanang sing nganggo jubah putih sing ngebatno surbaning iwonengen kanggo nglawan demit saka punden kandang putra iku. Demit iku banjur mundur terus ilang sak asu-asune. Mbuh ning ndi parake? Jin sing nganggo jubah putihku banjur mesem guruku, terus ilang pletas. Singkat cerita pernikahan genep telung wulan banjur pegatan. Guruku banjur mulih neng omahe wong tuane dhewe. gangguan demit isih berlanjut. Kira-kira jam 11 wengi guruku ndelok TV karo bapake. Sak siutan guruku ditarik mlebu ning alam gaib karo demit wedok sing berpenampilan kaya jaman kuno nganggo tapeh. Demit iku nantang terang guruku. Idep-idep demit wedok iku langsung nyuduk ake pusaka sing digawa tumuju marang wetenge guruku. Guruku mung menghindar banjur disaut pusaka ning demit iku banjur dijambak rambuté. Ngapunten, aku aku naku kalah. Jenengmu sapa? Kok idep-idep ngajak perang aku? Jenengku Juwati. Omahku sendang dongeng. Saklit batan ana gambaran semu wujud sendang sing ana wite bin sing rembayung cingkuk. Terus tujuanmu apa? Aku diopai panggang pitik mulus putih. Dikongkon gawe patimu. Tarik sukmane sing ngongkon kuwe. Guruku banjur kaget tiba sing muncul sukmane mantan mertuane Dewi. Iku gangguan sing terakhir. Wis gak ono meneh gangguan gaib kiriman. Cerita iki kenek digawe pelajaran kanggo jimatres kabeh. Yen ora judune ora sah dipeksa tinimbang getun tembe mburine. Aku Joyo Kusumo, jimatre saka Wadang, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Salam misteri, salam jimat.